50 languages. 81. 81. Passé 1. Passé 1. Écrire. Écrire. Il écrivait une lettre. Il écrivait une lettre. Et elle écrivait une carte. Et elle écrivait une carte. Lire. Lire. Il lisait un magazine. Il lisait un magazine. Et elle lisait un livre. Et elle lisait un livre. Prendre. Prendre. Il prenait une cigarette. Il prenait une cigarette. Elle prenait un morceau de chocolat. Elle prenait un morceau de chocolat. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. Il n'était pas chanceux, mais au contraire Malchanceux. Il n'était pas chanceux, mais au contraire, malchanceux. Il n'était pas sympathique, mais au contraire, antipathique. Il n'était pas sympathique, mais au contraire, antipathique.